أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطئ Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي ما دهاكِ بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تنال الرغبات والطلبات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على هادي البشير الرسول النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الجر الميامين وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوتي وأخواتي في الله يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون Preveli bi ovo što smo kazali od ajeta, uzvišeni kaže Ne voli Allah da se ružno ispolji osim onome kome bude, zlo, kome bude nepravda nanešena. Znači on u svojoj odbrani može kazati što priliči onome koga napada. A mi inša Allah nećemo kazati zlo. Kazat ćemo dobro. A u drugom ajetu koji je naveden kaže i oni koji kada ih nepravda snađe, kada im se nanese zlo, bagji, kada ih neko ne pušta na miru, kada ih zadirkuje, napada, optužuje, i da asabehum bagi homijan tasirun. Brane se, traže nasra, pobjede, ne poginju vratove i puštaju zalimu kako on hoće jer kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam ako ljudi ne kažu zalimu ja zalim i ne uzmu ga za ruku ne spriječe ga od tog zla nastaće na zemlji nered koji se neće dići koga Allah Đelšanu neće dići dok se mi ne vratimo na ređivanju dobra i zabranjivanju zla Znači tu je i naša uloga. Upravo zbog te uloge i obaveze naše, ja sam noćas sa vama. Kao što znate, ja se ne pojavljujem dok ne prikipi, dok se čaša ne prilije, dok me ne natjera zlo, dok ne mogu više da trpim i mirujem i šutim. Tako je bilo od, čini se, Ramazana ili negdje u maju, isto 28. maja sam govorio. Tada je bila u navali, u ekspanziji fitna tekfira, tada sam govorio, ako se sjećate, pobijanje šubhi, zabluna i zabluna, pobijanje i otklanjanje. Slično nešto ovo mi. Večeras ću da govorim, inša Allahu ta'ala. Jer znajte da nam se čini zulom, a ne samo nam čini se zulum našem dinu, našem umetu, našem narodu. Oni koji to čine, čine sebi samom zulum, jer ne može zulumčar nanijeti zlo drugom koliko nanosi sebi kad čini zulum. Jer se to njega najviše tiče. Nažalost, ili nasreću, jer valjda su sretni kad neće oni zlo misle da rade dobro, za njiha je bolje. Ali nisu svjesni da čine zolom. Zato ću ja pokušat da kažem njima i da kažem nama da ono što misle nisu u pravu i da rade krivo. Neću ja njih zvati nikakvim imenom. Neću reći ni tekfir, ni bid'a ova. Spomenut ću imena jer se kaže Šarije, Maturidije, Džehmije, po imenu ti ljudi u istoriji. Pomenut ću imena, neću ih ničim etiketirati ni nazivati. Kao što oni nas nazivaju. Ali ću kazati da što o nama misle nisu u pravu i kuda idu nije ispravno. Zbog čega govorim? Jučer sam Allahovim htjenjem, bez namjere da nešto čujem ili istražujem, u razgovoru s jednim bratom ponudio mi je link u kome je islamska država, stranica islamska država. Znam da je i soba islamska država i Bosna islamska država, islamska država, da je to soba onih koji tekfiri. Ali tamo je naslov pokaje, pokajanje brata Ebu Abdul Kerima ili Ebu Abdul Kerima od tekfira i vraćanja ehli sunnetu vel džematu. E onda sam rekao ući Jer zaista ranije sam ulazio u stranicu innehu l-haq, au kelimetu l-haq. Tamo kad su govorili o Bosni i Hercegovini, o narodu bosanskom, pa su pomiješali svega i svačega, od zastave do države, do naroda. Zaista pametan čovjek onako ne bi govorio. Pametan čovjek, jer sve ne povezano. Pa sam ušao jučer i vidio sam se radi o snimcima, pa sam poslušao sve snimke. O čemu govori taj, od čega se pokaju, kako se pokajao, na što se vratio. Pa onda su govorili šejh kako piše Adem Demirović pa Idriz eh, Babilani pa Ebu Idris trojica njih ne se ono što je govorio prvi čovjek, a vi ste mnogi to vjerojatno, vjerojatno počutili, čuli, saslušali. Što je govorio onaj pokajnik, koji se vratio zaista sa tekfira, onog crnog tekfira, koji tekfiri sve listom. Ali na što se vratio? Vratio se na ehli sunnet vol džemaat, e ovo je takozvani po meni. Po meni je to takozvani ehli sunnet vol džemaat. Jer kao što je Balkan prisvajao za sebe tevhid. Negirajući ga drugima, tako i ovi blaži prisvajaju ehli sunnet vol džemaat braneći ga drugima. Pa je sporno da se taj čovjek vratio na ehli sunnet vol džemaat. Nije sporno da su oni u ehli sunnetu ili džemaatu. Jer njihove misli koje oni zagovaraju mogu biti od ehli sunnata od džemata i od dina. Ali je problem što smo i mi ehli Sunnatu al džemaat. Ali govor njihov nas ocjenjuje murđijama, a sebe ehli Sunnatu al Adem Demirović u svome obraćanju nije spomenuo murđije. Međutim, istrpni su bili druga dva govornika, ali me čudi zašto je Adem sa njima. Jer prije neki dan jedan je brat kontaktirao mene i rekao mi da je Adem Demirović spreman da se odgovori Balkanu, jer ja sam tražio od ranije da se pokupe sve Balkanove teze, bilo po tačkama 1, 2, 3, zbog toga, toga, toga na stekfiri, ili da se ta njegova knjiga ako sadrži sve to o čemu oni polemišu, pa da je ponudimo u Lemi, najjačoj u Lemi današnjici. U Lemi koja najbolje poznaje islam, najbolje poznaje šerijat, najbolje poznaje tevhid i najbolje poznaje pitanja tekfira i pitanja učešća u danas u vlasti i da li ljudi smiju, ne smiju, da li su kafir ili nisu ako to uradi. Da to damo mufti Saudijske Arabije, za kojeg vjerujem, kojeg vjerujem ovi, ova trojica ne tekfiri. Ili hejetul ulija lil buhus il islamijeti vol ifta, vol iršad. Ili hejetu kibar il ulema, organu velike, najveće uleme u Saudiji i organu za izdavanje fetve i uputa i islamskih studija, istraživanja, pa da odgovore istrpno ili šehovima pojedinačno u čije znanje i vjeru vjerujemo. Pa da daju red, to, to, to stoji, to, to, to ne stoji. Ako ga podrže, neka podrži. Pa sam mislio da, da, je, da je Adem čovjek dalek od Balkana i daleko sve ove fitne koja braću zavađa i lišava sve nas koji smo prihvatili kitab i sunnet, prihvatili akidu ahli sunnata val džemata, koji smo sahva, da nam ne zamjera ništa u vjeri. Ako može zamjerat, možemo zamjerati kao ljudi. Ja u tebe ne vjerujem, ti si nesposoban da vodiš džemat, ti si nesposoban da ti se daje manet, izaćeš nas. Prevarit ćeš nas kao što, vjer, kao što varaju ovi predsjednici i vođe stranki politički. Obećaju ne na izborima, onda kad sjednu sa, sa Dodikom i sa drugima, gledaju svoju korist. Pa razlika između nas postoji, ali nije na nivou da je neko u bid'i, a neko u ahli sunnetu ili džematu. A vi još jednom poslušajte ovo što sam ja poslušao. Pa vidite kako se hoće da iskoristi taj moment te teube tog čovjeka. Da se istovremeno ukazujući na tekfir ukazuje i na irđa, na murđije. Ko su murđije? Valjda su murđije svi mi na čelu sa ajom na čelu sa, sa, sa Šejhom Semirom, Šejhom Abdusamedom, sa mnom, sa šejhom Safetom, svi koji ne govore što govori Bilibani, Nusret, moj stari kolega, iz medrese Gazine i odavde sa studija i meni jako drag insan za kojim žalim što je što je se opekao tom tim skretanjem u koje je skrenuo. Svi smo mi murđije. Pitam se ovdje i treba da znamo šta su murđije. Murđije postoje žešće i blaže. One žestoke murđije su džehmije koji kažu da je dovoljno da čovjek bude mu'min <coughs> vjerovanje izgovor, djela nisu važna. Jednak je iman Džibrila i iman Fasika. I da loša djela ne štete imanu kao što dobra djela ne koriste uz kufr. Jer čovjek koji je kafir, šta god udadio dobra ne prima se. Tako kažu i čovjek ako je musliman, izgovorio je šehadet, jedni kažu i samo kelime ali većina kaže vjerovanje u srcu i riječi. Djela ne. Tako vam Allaha dželle wa ala ima li iko od braće koji slijedi davu od 90. na ovamo da govori ili vjeruje ili naučava da grijesi ne štete imanu kao što dobra djela ne koriste kufru. Jel se to uči u Medini? Jel smo to mi učili u Ketibi i na našim kursevima? Jel to danas iko uči i piše? Ne učimo li mi iz Kitaba i Sunneta? Ostavljamo li išta iz Kitaba i Sunneta? Dodajamo li išta iz Kitabu i Sunnetu? Wallahi smo isti kao i oni u svemu tome. Kitab i sunnet i selef čitav i ulema sva. Pa ako ističu šehul Islama ibn Tejmiju ibn Kajima, ističu Abdul wahaba i mi ističemo u domenu akide. Znači ne možemo nikako biti murđije te. Niti smo mi murđije blaže varijante. Hanefije, Murđijetul Fukaha, koje ne kažu kao ovi da, da, da grijesi ne šteti. Samo gledaju iman na osnovu onog hadisa gdje je poslanik sallallahu alaihi ve sellem razdvojio iman i islam. Jesmo li murđije fukaha? Gledaju u značenje imana tumačeći ga samo to dikom Samo potvrđivanjem onoga s čim su došli poslanici, da je to istina. Ali kad dođe namaz, kada dođe post, kada dođu harami, zina, kamata, sve je to za njih od islama koji se ne smije ostaviti, od vađiba u dinu, pa na kraju možemo tu razliku između njih i nas okarakterisati kao hilaf lafzi. Tako da se može razlika između ehli sunneta i ovih murđija tretirati na kraju ako svu vjeru traže od nas, samo ne kao iman koji sadrži samoj definiciji i značenju, nego kao sadržina islama, vjere, onda će klanjati i taj anefija Murđija, sjeći će ruku kradljivcu, neće izostaviti ništa od vjeri. Ali mi nismo ni to. Mi vjerujemo kako vjeruje ehli sunnet wal džemaat kojeg nas lišavaju, a sebi pripisuju. Da je, i kako Imam Buharija navodi, hadisima i svojim riječima potkrepljuje, na početku svoje knjige o imanu, da je iman al kaulu al amal. Da je iman riječi i djela vjerujemo da je svaki ibadet dio imana i da jačamo svojim dijelima svoj iman a grijesima ga smanjimo kao što je Ehli Sunnet kazao u tekstovima Akide vjerujemo da je iman tasdikuno kao ono amel potvrđivanje, izgovaranje i dijela povećava se sa pokornošću, a umanjuje se sa griješenjem. I oni dobro znaju da smo mi natomi. Zato nemojte nam reći da smo murđije, nego ukažite na problem. Problem između nas i vas. Ili je problem zato što mi smatramo da se muslimani trebaju boriti za svoje dobro i boriti protiv svoga dušmanina i boriti za opstanak na svojoj zemlji i baveći se političkim radom i ulazeći u vlast, koristeći ovu demokratiju i mogućnost, oko toga, zbog toga nas tekfire. A to nije razlika u Irđao ili ne. Jer Irđa kojega Ehli Sunnet spominje bio je davno i poznat je i mi nemamo sa njim ništa. A ovo zbog čega danas se razilazimo mi i vi. I razilazi se dio umeta sa drugim dijelom umeta. Nastao je danas u zadnjih sto godina. Niti ga je ima Ahmed spominjao, niti ga je Ibn Taymiyyah spominjao, niti ga je Abdul Wahab spominjao. Niti ga je Selefu Saleh spominjao. Zato, kada branite ulemu i ne date da se tekfiri, što svi govori koje sam jučer poslušao sadrže, onda neka nam ulema i presudi. Ako smo se razišli, ahle zikrin kuntum la Upitajte učenje ako vi ne znate. Mi smo se razišli. Hajdemo da nađemo ne niza. Oko čega se tačno sporimo? Jedna tačka je tu samo. Hajdemo neka nam ulema prosudi. Ulema Selefa kaže da je to ruhca u situacijama kakve su danas. Ulema Selefa ko ne vjeruje neka posluša derse od, od šeha Huneyna. Ili može biti drugo nešto sasvim lične prirode zbog čega se dijelimo. A ono je tekako primjetno i evidentno a to je politička podijeljenost, ako je možemo tako nazvati. Da ne mogu određeni pojedinci sa drugim pojedincima, pa kao šije, subhanallah, što im je podjela bila politička, pa da bi je podhranili i podkrijepili, izmislili su sasvim novu vjeru. I ovdje da bi ostali po strani i da se ne bi ujedinili i da bi bili u pravu, pripisuju nam da smo mi murđije, oni ehli sunnet. Ne. Nego smo mi ehli sunnet i vi ste ehli sunnet. Samo ne možemo džemar da napravimo. Nećete sa nama, ne volite nas. Mrzite nas, ne mirišemo vam, ne znam zašto. Pa ne mora, subhanallah. Ako se ja ne slažem sa pojedincima, iz Ajova. Razlika iz mene i njih je politička ili mišljenje kako djelovati uvezano, neuvezano, koordinirano, niko niskim, ali neću kazati da je on novotar. Može različito mislit, može ohalalit što ja haramim, može oharamit što ja halalim, ali nije novotar. Koliko mezheba šafijski, malikijski, jedni ohalaliju, jedni haramljuju. Jedni dozvoljavaju, jedni zabranjuju. Jeliko li ko njih kazao ovo je mezheb bid'i ili su svi mezahib ahli sunna wal džema'a? Pa mezheb hanefijski koji je u svom akiretskom domenu danas već u većini mutekelimijski, maturidijski, nije murđijski, murđijatul fukaha, kao što je bio Ebu Hanifa i neki, nego je maturidijski još dalji, još dalji, pa je kroz istoriju i muslimani smatraju ehli sunnetom ol džamatom. A vi nas, a vi nas koji je Allahovom dobrotom i zahvalom njemu subhane, smo započeli ovu davu. I kada smo pozivali kitabu i sunnetu, kada smo pokazivali ehl sunnetu vel džemaatu, kada smo ukazivali na novotariju, akajtsku i ibadetsku, vas nije nigdje bilo. Vas nije nigdje bilo. Nigdje nije bilo gospodina Bilibanija, a neki su svoje tamo lokalne živote živjeli koji kada su došli nisu mogli u džemat, pa zbog lične nepodnošljivosti otišli su. Nisu to zle namjere, ljudi su tražili, ali su pogrešno shvatili, nažalost, isto što oni kažu za, za Balkana, da je on pogrešno mnogo šta shvatio, a to smo mi mi govorili prije njih Balkanu. Pa je Allah Đelešanu htio da bude ovo šehire šajdom i a u isto su vrijeme govorili isto. Prisjetite se kada su bili bani dok nisu se sporili oni Balkan, isto govorili, isto nas tekfirili. Sada su ovo ovi tekfira, ovi jehli sunnet. I dan danas sljedbenici jedni i drugi. I dan danas sljedbenici Nusreta. Vole i polemišu sa mnom i brane Balkana. Iznose njegove dokaze i kažu da mi nismo pominjali dokaze, ne imamo odgovora na njihove dokaze. Kako čekovi ti ga tekfire, a ti ga braniš? S druge strane tekfirci u Sanđaku, čijeg Balkana tekfiri ova skupina Nusretova, vole Nusreta. Koji je to tehafut, koji je to tehabut, je to, koja je to zapetljanost, nesnalaženje, zabuna? Na početku, kad su bili jedno pa, pa im pukla tikva, to je sudbina svake bid'i koju nama pripisuju. I sada kada sljedbenici, iako ovi ove tekfire, a ovi za ove kažu da su u dubokom blatu zablude i neznanja, poslušajte šta govore, sljedbenici vole se i danas i jedni i drugi jer ih spaja mržnja protiv nas, nažalost. Zato se uvijek dobro zaposliti za one koji hoće uspjeha zaposliti se svojim dušmanom jer ona ujedinjuje unutarnje redove. A borba između sebe slabi front prema stranu. Jer mi kad se usmjerimo na ove koji nam ovo spotiču, da smo kafiri i mušnici i da smo murđije i novotari, kad se protiv njih borimo, onda će umanjiti razliku između Safeta i Semira i Abdulmelika. Kod nas je samo kako napraviti pravi džemat ko što je nekad bio. A ništa se u vjeri ne razlikujemo. Pogledajte šta je ulema ehli sunneta vol džemata u istoriji govorila. Ebu Seur, na primjer, kaže da žena može biti imam. Ko može da kaže da, je, da, da Ebu Seur nije mučtehit i da nije od ehli sunneta vol džemata? Šta mislite da nas neko od nas neko kaže? Svi mu leđa okrenuli. Zato razlika klanjat po džamijama, ne klanjat, ići s islamskom zajednicom, ne ići s to su pitanja svakodnevnici. I to trebamo zajednički na šuri dogovoriti šta nam je korisno. Ali prioritet je očuvati džemat Trebali smo očuvati džemat svih ali sunnija. Jer mi imamo protiv sebe on, one koji ne znaju ništa drugo nego smo mi vahabije, da smo mi ekstremisti, da smo mi teroristi, da smo mi... Imamo šije koji tlo uzmeju pod nogama. Imamo ljude koji nas mrze gore, nek, ali nažalost i ovi nas sada mrze tako. Trebali smo sačuvati džemaat, a onda džemaatski stat pa kazat. Hoćemo li sa islamskom zajednicom ili ćemo izvan islamske zajednice? A ne da nam odluči, jedan sjede sa, sa, sa, sa rejsom, rejs ga u nešto ubijedi, nasmije mu se, obeća i nije s braćom ništa konsultovo ni pričao, piše braći, a braća treba da slušaju kako treba zauzeti takav kurs. To je neispravno. Kao što je neispravno da dođe nusret je nećemo klanjati. I jedni i drugi što su radili je neuspjeh prema islamskoj zajednici. Jer ti koji hoš nešto od islamske zajednice, da bi od nje nešto tražio, moraš doći sa svim brojem i snagom svog džemata pa kazat, nas je 20.000, nas je 10.000. Mi svi klanjamo beš na vakat, u nas su sva, sve ženskinje pokriveno, mi smo svi bradati, mi ćemo rasti, mi se svi ženimo. Mi ćemo za 50 godina, 100 godina, 30 godina biti više nas nego nas. Pazite da se ne odvojimo. Pazite da islamska zajednica porazne doživi. Mi tražimo samo da, da naši šehovi budu imami ko što mogu biti sufije, ko što mogu biti filozofi i svi drugi. Pa kad te vidi islamska dana da joj prijetiš Rasulom po prvi put i da tražiš samo svoj hak i da si sam na jednom stavu onda će ti dati. A kad si ti ostavio svu braću pa sa trojica sjela gori i rekli da mi ćemo tako pa onda braća u tome naš razlog da napuste džemat i druga da krive džemat da je, da je izdao to je neuspje. A neuspje je i ovi, jer Nusret kada je otišao nije odveo ni post, ni 5% braći. I to neće nauditi islamsko zajednici, jer će vehabije, sunnije, selefije, bradonje, muđahidi i dalje većinom klanjati u njegovoj džami i nanio je štetu samo sebi i svojoj davi. Zato ja govorim džemaat, pa džemaatski kroz da dogovorimo kako ćemo s kime i šta je naša korist. E to je podijelilo. I zato razlika unutra. Na primjer, Balkanski, Balkan centar, Balkanski centar u Zenici. To su bili momci koji nisu vidjeli džihad, nisu vidjeli džematsko okupljanje i tako dalje. Ali su maša Allah, kitab i sunnet, sve po sunnetu, sve kako fetve Bimbaza, Baza, šeha Usemina i drugih šehova kako zahtijevaju. Ali neće s nama. To je njihovo pravo. Pa zbog toga novotari, jesmo li mi zbog žemata novotari? Kao što nam pripisuju između, ono, između ostalog i ovih sa kojima sada polemišemo. Pa kaže džemat je hizb. Dobro, šta fali hizbu ako čini hajer? A džemat nije hizb, onaj pokuđeni hizb koji dijeli umet. Nego je džemat sredstvo za mnoge hajrove, očuvanje i napredak. Bez džemata se ne možeš očuvati. Jer vuk preža samo onu odbijenu, odbjeglu ovcu samu ili orao tako pticu. Niti možeš napredovati. Jer bez džemata kako ćeš ti ako ja sutra kažem skupimo se braćo zbog neke ideje da je najvažnija ili najbezazlenija? Ko će mi skupiti braću u brezi? Mora neki volonter, dobrovoljac ako hoće. Gdje su danas takvi? Ali ako ja imam džemat i kaže prvak džemata, onim svojih 15 koliko je već ima, na svim mjestima, Hoću za 15 minuta, za sat, da se našla braća tu i tu. Oni njegovi 15 na svim mjestima će oni svojih desetak, pet, petnaest koji imaju, na primjer na opštini jednoj, u svakoj mjestovoj zajednici. Ona će u danas mobiteli rade, zovnuti ljude ili će otkući od za sat, vremena će ih sabrat. I ako je ovaj derš trebalo da slušaju sva braća, da postoji džemat, samo je trebalo reći emiru, Noća su deset sva braća slušaju. On bi rekao svojima po kantonima, ali po kantonima, po opštinama, po opštinama, po mjesnim zajednicama, po malama bi ljudi uradili. Bez džemata možda se to uraditi. Nikada, nikada, nikada. To je jedan hajr džemata. Tako isto mogu sutra pred četnika iskočiti svi, ali bez džemata nema šanse. Iako mi nije tema ovaj džemat. Nije tema džemat jer mislim o džematu govoriti posebno nekad kasnije inša Allah Ali govorimo ovdje oni koji neće džemat, napravili su džemat gori od našeg džemata na kog pozivamo. Džemat fitni, finđan džemat, hermetički zatvoren džemat, naš džemat, gledajte kakav je. Potpune razlike. Safet radi na jedan način, Sebi na jedan način, bila na treći način. A može li neko u Maoči ili kod Nusreta da ne sluša šeha Nusreta? Ili kod Balkana da ne kaže ubij čovjeka, će čovjeka. Pa oni su u gornjem džamatu od nas sto puta, a bježe od džamata. Da, džemat, Ali džemat šure i poštovanja, ne samovolje i tiranije. Jer nije poslanik nam bio tiranin. Iako je bio na jasnoj uputi. Ali je konsultovao ljude da dožive odredbu i odluku kao svoju ličnu pa se za nju zauzmu. Jer ti kad nešto hoćeš otićeš, ali kad ti dođe s neba pa u rebra nisi psihički spreman ili ćeš je mrzovoljno uraditi ili ćeš je odbiti. Hoću da kažem da imaju oni svi džemate to džemate koji ne koriste, samo razdor pravi. I džemate koji su pravi oni crni džemati u kome samo jedan sve zna. Samo jedan ako prstom mrdne, tako mora da ide. drug šta govori. A nisu, nisu imali nijed džemat. Pa pošto je, ne, pošto je džemat sunnet, prirodno sam po sebi dođe pa napravimo onda pravi džemat. Dalje, na tim snimcima ne brane nas naravno, jer nas moraju tekfirit jer nemaju dokaza da smo mi murđije. Samo možemo biti kafiri ako su oni u pravu. Ili muvehidi ako smo mi u pravu. Zbog tačke glasanja izbora parlamenta bavljenja vlašu. E tu tačku treba da rješavamo i da tražimo lijeka od uleme. Mi smo i dalje mišljenja da Islam ne da nam brani, nego u našoj situaciji nam naređuje. Jer šta ćemo mi u Bosni? Sjećate se kada su muslimani nemoćni iz, iz Mekke pobjegli u Abisiniju. Kad su tamo došli, javili su se fino vladaru, evo nas na tvom terenu, mi smo muslimani, vjerujemo u to i u to, tražimo od tebe životnu sigurnost i vjerska prava. Da budemo u svojoj vjeri, da se ne prisiljavamo, da nam se mjeci ne uzimaju i da se nam životni sigurni. To je jedna varijanta. U vlast se ne petljamo. Čak nisu sa njim, nego su željeli njemu pobjedu. Čak nisu sa njim učestvovali protiv drugog koji je napravio pobunu protiv Nađašija radijelu. Druga je varijanta da da budeš kod drugog, da mu pustiš vlast i čak ga ne kontaktiraš. Jer danas tako muslimani živi. U svojim zemljama neće vlasti i ne kontaktiraju vlast, ne traže svoja prava. Zato je razlika naš tretman i status, i status židova po mnogim zemljama. Zato što židovi kažu mi smo ovdje, mi smo građani, hoćemo svoja prava, ne damo da nam se čini zlo. Muslimana nema i oni svoja prava ne mogu ostvariti i smije im se činiti zlo. Zato imamo jednu od tri varijante. Ili biti kod nekoga, pustiti mu vlast i sa njim ne kontaktirati, ne kradi šta hoće. A vi znate da je samo borba protiv islama i zatiranje svjetla Božijeg interes današnjih vladara i današnjih država. Prema tome, ako pustiš njima u ruke, znaš šta će ti skuhat. Skuhat će ti da ćeš ti biti Hasan, a tvoj unuk će biti Alen, a tvoj praunuk će biti Petar. Jer te neće biti, oni će uzeti vlast, oni će praviti programe, oni će kroz školu, kroz medije, kroz sve, tvog glasa neće biti. I što ti kažeš svom sinu jedno, on će na sto mjesta čuti drugo i bit će odgojen drugačiji. Druga varijanta da sa njim skopiš ugovor. Tvoja je vlast, ali hoće svoja prava. I treća varijanta je da učestvuješ u toj vlasti sam. Kod nas u Bosni nas je 50%, pola nas u Bosni. Hoćemo li dati Četniku kojeg je 30% i Hrvatu kojeg je 20%, njih zajedno koliko nas? Hoćemo li njima dati vlast? Pa onda tražiti od njiha ugovor i upitajte svoju pronicljivost i pitajte šta je, šta je sadržina, smisao Islama. Šta nam Islam u takvoj, u takvoj situaciji nalaži? Da uzmemo svoj dio ili da ga pustimo dušmanima? Koliko ajeta i hadisa govori da ne smijemo biti pasivni, da ne smijemo biti čafri nad nama, da se spremamo, da se borimo. Kako će doći sutra dok šerijata koga tražiš i do vlasti koje tražiš, ako ne budeš osposobljavao ljude kroz, kroz sve, i kroz vojsku, i kroz policiju, i kroz medije, i kroz učešće u vlasti, kako ćeš sutra biti sposoban? I šta će imati u ruci kad te htjedne istrijebiti ili ako ti hoš nešto da napraviš? Misliš, on će spavat, pustit će tebe da tamo negdje u mraku sve spremiš. Nikako, nego moraš sa njim u koštac od prvih dana. A to odgovor tekfiru onda. I sada jer je ova tačka jedina koju priznajem, druge su sve izmišljene. Jedina ova tačka da li smo kafiri kada učestvujemo u vlasti ili nismo. Ona je jedino sporna i bitna da smo murđije, odgovorio sam to naprijed. To je tako smiješno, tako nedoraslo da ozbiljni ljudi to ne mogu sebi dozvoliti da o tome govori. Jer o murđijama govorimo isto što kažu oni, sve što je rekla Ulema. Tako o imanu, tako o, o, o udjelu dijela u imanu. Gledajte, ako mi uzmemo taj dio vlasti, ne možemo ništa drugo nego boriti se kako možemo i provodimo vjeru koliko možemo kroz vlast i mimo vlasti Jesmo li kafir ili nismo? Dokaz da nismo je opet neđaši. Nek mi neko kaže ili neđaši mumin ili je kafir. Je li poslanik sallallahu alaihi wa rekao sallu ala ahuku klanjajte svome bratu. Ne bi kafira nazvao bratom. I ne bi mu klanjao sallallahu alaihi wa sallam. Znači, poznato je u islamu da je Nađaši mu'min, aše mu'minan, mate mu'mina, živio i umro kao mu'min. A je li bio vladar? Jeste. Jeste bio vladar. Bio tagut, jel li? Kako je spojio svoj iman i vladanje po zakonu sem islama? A tu mu poslanik, tu mu poslanik, saveznik, da mu sve kaže kako treba. Gdje je nama neko na pomoći u Bosni da nam priskoči? Neće šerijata u, u Mekiji i Medini. Neće da brane kudci Palestinu. Priskočit će nama neko u Bosni. Ako se sami ne budemo borili i snage uhvatili. Po čemu je sudio Neđaši? Nije li po kršćanskom zakonu? Ili već koliko je u njemu bilo kršćanstva, a koliko je bilo običaja i pra, nasljeđenog prava od abesinijske države od ranije i njihovih vladara. Kako nije kafir? Vi sve po kafiri ste. Od Fahda do Mubaraka, do ovi, do oni, ja i ne branim, nimalo ne želim ali su vladari, kaže vladar nema pravo, pravo da, da, da, krivi, da, da, da skreće sa sa lavog puta, jer on je vladar, ko more vladaru narediti, zato je on kafir. Ali onaj nemoćni, a mi tu smo samo učesnici u vlasti. Ako se u parlamentu raspravlja o alkoholu, porazu na alkohol, odobravanju, dozvole za, za kafane, Reci slobodno, ja sam mu'min. Protiv sam toga. Islam je zabranio alkohol. Ja dižem svoj glas. Ako te podrže, tamam. Ako te ne podrže, jesi li ti podržao? Nisi. Nego si davu učinio i munker. Osudio. Baš kao što nije mogao neđaši da kršćane privoli da im sudi po sunnetu poslanika kog je imao u Medini, mogao ga upitati šta je šerijat, imao je, skupinu ashaba koji su mogli kazati šta je. Pa kako nisu muslimani mogli se po vašoj priči pokoriti kureševičkom tagutu, nije, nije ni on smio tamo da bude tagut. Ali čovjek nije mogao. I njegov iman ili onaj mu'min kod Alu Firauna koji je mu'min i Allah po njemu nadiva suru mu'min po njemu. Wa kale ređulun mu'min min Ali Firaune. I sura Mu'min jedina koja zove Mu'min je tamo gdje se spominje taj čovjek. A bio je od Hašije Firauna, od svite zavjetnika Firauna. I šutio, šutio, zelo nije došlo da se ubije poslanik. I tad nije ništa smio kazati, ne ubijte ga, poslanik nego kaže a narode moj, ako bude istina što govori, doće kazna koja vam prijeti. Ako ne bude njemu njegova zabluda, čisto neutralno kao savjet. To je ono što je mogao da uradi. Ne se ne polemišemo ovdje to. Nego samo govorimo o ovoj tačci koja može biti sporna i zbog koje imaju pravo da govori. I zato je više u pravu Balkan koji nas tekfiri, ali nije u pravu što tekfiri čitav umet. Jer on jasno govori dokazima ako se uzmu onako. Nego ovi koji mute da smo mi murđije. Mi murđije nismo uopšte, jer kada ovo radimo, ne znači da ostavljamo dijela iza imana, nego smatramo da je ovo dijelo od imana islama koji nam naređuje da se borimo, ne puštamo dušmaninu. A mi vjerujemo u Allahov zakon, volimo ga, pomažemo i borit ćemo se za njega. I svugdje gdje se nas pita, bit će Allahov zakon. I svugdje gdje je naša, naš savjet, savjet je da se sprovodi Allahov zakon. Duži li nas Allah više od toga? Ili traži od nas da prepustimo sve čafiru? Ne, za ta je tema široka. Pa neka nam kaže sada, neka nam presudi ulema koju brane. Neka nam kaže jesu li oni u Beču, ehli sunnet vol džemata, oni u Bosni ili oni u Lincu, Murđije. Neka nam kaže ta ista ulema koju ne daju da, za koju ne daju da je Balkan tekfiri. Je li ahli sunnet? A bočinja murđije? Je li Bilibani od ehli sunneta? A Safet Kuduzović i Abdul Melik i Semir Imamović Murđije Keburat kelimetun tahruđu min afvahihim in kulu illa kediba. In illa kediba. Velike, ko zna šta su murđije i šta smo mi. Kada branite talibane tamo, kada branite talibane u tim svojim govorima, jer vam je tada dodijelo, haj dok, nas, muđahide bosanske, od koji je počela dava i sahva, i koji Allah zna, jedni su poginuli, a jedni čekaju i ništa izmijenuli nisu. Prvi put duh je tu udahnut. Prvi put su tu naše sestre smjele u sred Europe i četnika i ustaša i našeg bošnjačkog stida od islama. Po prvi su put smjele nikab staviti. I momci bez zalogaja kruha obezbijeđenog. Stavili su bradu, iako je svjetska zavjera tu. Ne mogu nikud preko granica, ne mogu se ne zaposliti, ali im je to sveto. I to su te murđije koji ostavljaju djela. La haula wa la kuvata illa billah. Pa ti talibani koje ne date tekfirit, a nas pravite murđijama su upravo murđije. Su hanefije. Nisu samo tul fukaha što slijede hanefijski mezem nego su maturidije u akidi mnogo, mnogo dalje. Mnogo dalje od tul fukaha jer razlika je akida imama je Hanife, a razlika je akida maturidija. Recite mi Barčić koga na istoj stranici hvalite i o njegovoj smrti i rođenju govorite. I navodite kako je od prvih dana stasao u vjerskoj porodici. Je li ta vjera njegova bila uzaludna jer je ona tada bila mnogo gora od naše? Bila je ona iz islamske zajednice od koje bježite, s kojima u saf nećete i na ezan se njihov ne odazivate. Jel ta vjera bila neispravna? I batal sve do zadnjih dana dok nisu spoznali jeli sunnet ul džamaat. I je li, moj brate Nusrete, kad si imam bio u gradišti, ispred islamske zajednice i džamata i u džami našeg naroda, Jel su trebali ljudi od tebe bježati, jel ti sve to batal? A ono što prigovaraju Balkanu da je podijelio džemat situaciju, nanio mnoge štete, raskol i oni su razbili džemat i oni su potrošili vremena i vremena i oni se trvu sa svojom braćom i uz nja ima tek desetine pripadnika dok nas je prije njih bilo na hiljade pa dok i naraste na hiljade koliko će se puta izdijeliti, kuda to i kakvom to napretku vodi. Sve ono od raskola, trvenja između sebe, gubljenja vremena i energije što njemu pripisuju odnosi se i na njih. Lijek, braćo moja, da se ovo zaustavi jeste da mi zasijamo u punom svijetu da mi proradimo kao pčele, kao što smo nekad radili. Da se mi volimo, kao što smo nekad se volili, pod pomažem. Ja se nadam da upravo ovakvi jataci na nas će tome i doprinijeti. Jer ja kad vidim šta mi govori ovaj, odmah bi svog Semira poljubio, dragi moj Semire, nek si ti skratio bradu, ja te razumijem kako ti je u Sarajevu, nezgodno ti hodat, nezgodno ti ovo, nezgodno ti ono. Ja je neću skratiti ili možda hoću Allahu ale. Ali i tad ću biti od ehli sunnata vol džamata. Koliko je među njima u tekfiru obrijani. A bježali su od ovih kao popuštaju i krate bradu i slično. Jedini odgovor ovima jeste džemat. Da ne mogu nikog od nas uloviti. Jer sada jedini oni se čuju. Samo njima dolaze njihovi ti nekoliko radiša daija. Samo konji njih dersovi uživo. Gdje su naše stotine daija? Gdje je naš Pezić učeni? Gdje je naš Semir? Gdje je naš Bilal? Gdje je naš Safet? Wallahi neka firka od, od mubtedija u kojoj ima husala mali broj kao što je mali broj u tekfiru pa su oni sredina a mi smo jedna od druga zabluda ne ne ne nismo mi smo ehli sunnet džemat i vi ste ehli sunnet džemat samo nam samo samo nam vi zulum činite jer nas murđijama prozivate a možda na nekim pitanjima ćete vas protekfiriti kao i oni kojima zamjerite tekfir. Jer dok, dok mi šutimo i džemata nemamo, oni imaju nadu da će se omasoviti. Evo jedan koji kaže brzo će zapucati. To je ta poruka. I ako mi budemo spavali i džemata nemali, oni će biti zvučna pojava. Zahira sautija koja se čuje. A mi nemamo potrebe da budemo zahira soutije. Mi smo to bili 90. kada je trebalo da ponikne nešto drugo osim našeg tradicionalnog islama koji je zapao, stagnirao, zapao u kolaps. Ne može više da pokrene omladinu. A kad smo postali brojni, sad treba da radimo organizovan. Jer ne treba da jedan vladar ide na stadion pa se populariše i ističe jer on može svojim odlukama i odredbama da naredi čitavom umetu, čitavom narodu da se radi tako i tako i tako. za njega će raditi mediji i sve ostalo. Ali oni koji hoće se pojave prvi put moraju biti zahira sautija. Moraju vršiti propaganda da se za njih čuje. Pa kad se čuje i kad postanu šejhovi i dobiju pristalice, a mi smo odavno dobili pristalice. I oni su od naših pristalica koji su nam zabili nožu leđa. A trebali su da nam budu pomagači na njihovo ovo jeste da je njihova zahira sautije, njihova ova zvučna pojava i propaganda ne može dobiti nikog našeg. Jer niko od nas nije na vjerotomretini, nego je obuhvaćen našom pažnjom i ukazuje mu se i upućuje. I radi zauzet je. Jer on mora s nekim ko radi, ovi zaspali. E radimo, brate, i mi ne spavamo. Odgovor na ovu zaheru sautiju kojom sanjaju da će nas preteći jeste da mi uvežemo džemat jer kao što sam malo prije opisao ne može nikakva zahera da uradi što može da uradi onako organizovan džemat koji sam kazao. Ako u svakom selu, u svakom mjestu, u svakoj ulici gdje ima pet braće, imaju odgovornog i glavu i on je povezan sa drugima. Znači povezani smo horizontalno, sve je pokriveno, svi smo uvezani. I vertikalno imamo čitav poredak od baze do, do vrha, do vođe, do glavnog čovjeka. Tada u taj džemat, po tom džematu ne mogu oni da me šetari, niti će moći njihovi uspjesi, ako traže da se dokaže djelom, neće moći dokazati šta će moći da dokaže istinski pravi džemat, koji je otvoren za sve i poziva na sve. I pitam je još jednom, ko što je kazano da sva, sva fitna dolazi iz Beća, Haman je to istina. Balkan je njegova fitna iz Beća, Nusret prošao kroz Beć, ne znam gdje su bili Bilibani i Idriz, ali su oni jednostavno oni koji se priključili kasnije onom što je nastalo iz Beća. I Adem i njegov šef iz Beča, samo oni šute, ali su i takako u saradnji sa ovima i dok su sa njima, zadovoljni su sa njihovim. I nikada sa, njima, sa nama nisu mogli i htjeli. A ne znam razlog. Razlog mora biti samo lični, nikako vjerski. Može biti svatanje vjere, ali svatanje vjere nije vjera. Svatanje vjere nije vjera. Jer ako ti imaš svoje svatanje, imam ja svoje. Ako ti misliš da je bolje radi sa fulanom, ja mislim da je bolje sa fulanom. Jer ja ću se sa fulanom samo svađat, a sa fulanom ću biti u potpunoj harmoniji. E to sam htio da, da kažem da braća moja i sestre znaju da svi, svi koji se identifikuju sa nama, od kad smo nastali do dana današnjeg, nikom murđija nije. Ni onaj ekstremni murđija, niti oni blage murđije. A njiha ne bi nazivao nikako, samo bi kazao da su nam učinili zulom i da onama pogrešno misle i da isto tako pogrešno rade jer je raditi zajedno bolje i voljeti se bolje i da razlike na nas nisu velike. To što ne klanjaju s islamskom zajednicom, islamska zajednica zaslužuje i gore. Islamska zajednica, kada bi se gledalo na nju, ona zaslužuje mnogo gore. Ali je li to korisno za nas i jesmo li tu odluku donijeli šurom i stojimo li svi iza nje ili je neko preduhitrio i, i, i to baš ko baš ko la ilaha ljudima postavio. To je greška. Kao što su drugi saradnju bez ičeg da dobiju, a potpuno podčinjavanje islamskoj zajednici, isto po meni, bez džemata odlučili i nije džemat od tog dobio ništa. Zato da ne bi i dalje ovo pucalo ovako kako jeste, džemat se naš mora dozvati i opametiti. I dosta je više odlaganja. Brate Semire, brate Safete, dođite da zajedno obnovimo džematu, duhu kog smo imali od dana džihada pa kasnije. Neka braća izaberu u svakom mjestu, svakoj mali, svakom gradu, svakom srezu i u državi ko će ih predvoditi. Neka se obnavlja to, to povjerenje. Neka ima način ako čovjek pogriješi da ga se skine. Sve se to da srediti i naći se način kako će najbolje džemat funkcionisati, koristeći dostigla iskustva i naukom koju smo stekli na ranijim greškama. Krajnje je vrijeme jer gubimo vrijeme. Trebamo mnogo šta spremiti jer za borbu se ne sprema onda kada dušmanin iskopa rove i opali paljbu. Nego za tu borbu trebaš se u miru pripremiti. I ljudima i sposobnošću, i sposobnošću i opremom koja ti je potrebna. Ne se da će doći loša vremena koja će nas silom, tad ćemo uraditi vrlo malo. Jer i onda umjesto da je bilo sto brigada, do deset brigada nije bilo ni brigade koja je valjala kako treba. Hoćemo li to ponovo dozvoliti? Hoćemo našim našima šehidima koji su preselili zahvaliti tako što ćemo uništiti džemat koji su nam ostavili? Šta bi nam oni poručili? Jesu li oni ginuli da se mi raspijemo? Ili da ostanemo bolji nego što smo tada, jer smo imali više vremena. I koliko je onda bilo obične braće, sada ima daija. Zato vas vaš brat poziva Allahom vas priklinjem. Allahom vas priklinjem. Dođite, odazovite se. Razgovarajmo, ne bojmo se jedan drugog, ne bježimo. Biće mnogo koristi kad se zbližimo, kada zajedno radimo. Ne mora to biti strog džemat, koga se neki boje. Nije to rat bez čobana. Toliko, draga moja braćo i sestre, halalite mi ja kako sam ono jučer čuo i vidio da ovi po nama udaraju kao murđijama, nisam mogao biti miran cijeli dan i danas sam tražio, jer je nedjelja, i da ovo kažem, jer da sam ostavio sljedeće nedjelje, jer sam i o džematu napisao nekoliko misli, ali već je prošao mjesec, nisam o njemu ništa progovorio, jer je prošlo vrijeme pa sam malo ohladio. Sve ono što kažu oni, tekfiru mi kažemo njima. Isto što je ali sunnet kada, kada pobija mutekellime maturidije i ješarije koji priznaju samo 12 Allahovih svojstava, pa kada ih pobijaju koriste sve one dokaze koje koriste koje koriste oni, to jest mutekelimi kada pobijaju džehmije koji negiraju sva Allahova svojstva. Tako i mi kažemo, sve ono što vi kažete tekfiru, mi kažemo vama. Sve se to odnosi na vas, da ste pretjerali, da štetu činite, da učene trebate pitati i da niste u pravu. Jer tamo u onom govoru nigdje nisu nijednog dokaza protiv njega iznijeli, nego samo ama nije to tako, aplauz brate što se povratio i tako dalje i tako dalje. A povratio se a povratio se samo sa teške zablude na jednu blažu zablu. Zato molim sve da se vrate pravom putu, putu džemata jer mi smo ehlu vol Svi smo na sunnetu, pa svi budimo i u džematu i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj trud vodi džematu i da ova godina bude amul džema'a kao što je bila amul džema'a kada se Husein i Moavija pomirili i prestala fitna među muslimanima. Allahumma leka alhamd. Allahumma leka alhamd. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala kao što mu zahvaljujem na svemu ovome. Koji istinu šalje i plasira jezikom robova svojih koje on odabere. Zahvaljujem mu NATO i molim ga subhanahu wa ta'ala da u ime njega bude i da nagrada od njega bude i molim ga za uspjeh i na dunjaluku i korije za njegove robove. A braći ovo neka se ne uvrijede što sam ispominjao spominjao, ali morao sam i nije zla namjera. Sutra ću ih zagrlit, sutra ću ih poljubit, sutra ću ih pružit ruku, volit ću ih više nego sam ih ikad volio. I brata Porču, i brata Nusreta, i ove koje ne znam, samo neka priznaju. Dijelimo se. Smatrajte nas da smo na grešci. Bojte se za nas ako uđemo u, političku borbu da možemo ući, u širk. I vi nemojte ulaziti. Ali ostavite nama pravo, možda i mi ne, uđemo. Jer ovakvi kakvi smo ne moramo napraviti džemat, kako ćemo moći napraviti državu. Ali ako to ne budemo radili, kakva je onda razlika što smo se, što smo se pokosili sa, sa sa Balkanom i sa tekfirom, onda smo trebali reći, jeste vala širke, ne treba to i halas. Ako smo već postali zadnja mušici i ostalo, onda treba da ono zbog čega smo to uradili, zbog čega su se opredijelili na ovakva svatanja, smatrajući ih korisnima za muslimane i da ih islam propisuje nama u ovakvim situacijama, daje nam ruhsu, onda je šteta da ne uradimo isto to zbog kojeg smo takvog stava. Puno vam hvala, draga braće, neka vam Allah upiše zajedno sa mnom ovo u svijetle stranice dobrih dijela, da i nađemo, inša Allah, na sudnjem danu i da njima Allah pobriše mnoga naša tamna i ružna djela. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المنابر أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر Islamski web portal www.l-ihlas.com سر سر في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصون غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر تورس